الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر أفرح من هذا اللقاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada Allahu Đelešanuhu Salavat i selam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu salam njegovu porodcu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braću moja draga, cijenine sestre, kao što ste čuli u najavi, družimo se večeras na temu koju sam ja naslovio kako sačuvati din u vremenu savremenih izazova. Prije nego počinemo konkretno govoriti o savjetima, načinima, kako čovjek da sačuva tu najskuplju stvar koju posjeduje, to jest njegov ima, njegov din, veoma je bitno spomenuti samo nekoliko navodni, e, uvodnih činjenica kako bi što bolje razumjeli ovu tematiku. Prva stvar, vama je poznato da je uzvišeni Allah Đelešanu stvorio čovjeka s ciljem, a to je da čovjek obožaje Allaha subhanahu wa ta'ala u svom svakodnevnom životu. Allah je stvorio insana da ga ispita, da mu ostavi slobodnu volju i da vidi kako će se ponašati. ellezi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. On je taj koji je stvorio život i smrt da bi vas iskušao ko će bolje postupati. Nije rekao ko će više uraditi. Ejukum ahsenu amela. Ko će od vas bolje postupiti. Ali lijebluvakum. Da bi vas iskušao. Čovjeku je data slobodna volja. I kao što sada neko sjedi pred kafićem, neko je došao na predavanje. Svako ima slobodnu volju. Druga stvar, mi, braćo, moja draga, vjerujemo, i to se usko vezuje za ovu našu tematiku, da će čovjek na sudnjem danu biti proživljen i da će veoma stroge račune polagati za ono što je radio na Dunjaluku. A najbitnija stvar za koju će biti pitan jeste njegovo vjerovanje. Mi vjerujemo da je vjera Islam derogirala sve vjere, Inne dine, inda Allahi el islam. Kod Allaha nema druge vjeri osim islam, iman. Tako da, braćo moja draga, veoma je bitno u ovom vremenu kako očuvati taj iman koji je ulazna karta za džennet. Jer za džennet nemoguće je da čovjek uđe bez karte na kojoj piše La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Zato nam to ukazuje na bitnost ove tematike. Kako tu karticu sačuvati? Kako opstati? Kako ustrajati? Kako Allaha obožavati? Onako kako se od nas traži وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ljude niti džine osim da me obožavaju. To kaže uzvišeni Allah u suri Zarijat. Allah je ostavio ljudima da budu šta hoće u životu, ali da svoj život usklade po islamu. Tako nam islam nije odredio šta će ko biti u privatnom životu. Ali je svima nama propisao nešto čega se moramo pridržavati i svoj život uskladiti sa tim. To je to obožavanje. Da svoj život uskladimo prema islamskim načelima. Hoćeš da budeš informatičar ili doktor ili stomatolog, to šerijat nije precizirao insanu. Budi šta hoćeš, ali kada čuješ poziv na ezan, svi, bez obzira gdje i šta, moraju da se odazovu. To je obožavanje Allaha. Treća stvar, Allah Đelešanu u suri Ankebut obećao je da će ljude iskušati da se vidi ko je iskren među njima. Jer, braću moja draga, cijena je skupa džennet, kada ne bi imao drugu osobinu i drugi epitet osim vječnost, to je dovoljno. To je dovoljno da budemo iskušani dobrim iskušenjem, da se vidi jesmo li mi zaista sigurni šta hoćemo u životu. Ako je Allahu poslanik alihi salatu wasalam najodabranija ličnost toliko bio iskušan i fizički i psihički i glađu alihi salatu wasalam, znao je svezati dva kamena na svoj stoma kako bi kamen pritisnuo želudac, kako bi manje osjećao glad. Allah Đelešanu kaže mi ćemo ljude staviti na kušnju Elif la mim e hasibe nasu en jutra koji je kuru amenna wa la juftenun Zar misle ljudi da je dovoljno da kaže mi vjerujemo, a da neće biti iskušani? Znači čovjek će biti iskušan. Ovo opet povezujemo sa našim današnjim predavanjem. Bićemo iskušani. Kako ustrajati, kako sačuvati tu žeravicu, jer je Allah poslanik nagovijestio, kaže pred vama, o ashabi su dani u kojima će biti potrebno sabura, a strpljenje u tim danima je, kaže, kao nošenje žeravici. I pazite, koje je poređenje? Žeravica. Najlakše je žeravicu baciti. I ona se ugasi. Žeravicu treba držati da ostane da svijetli, a prži. E tako danas din. Kada ga držiš, prži. Ja sad evo hodam po čaši, kad naiđu one, da pa ne reknem kakve su, niko u njih ne gleda. Ili ako pogledaju, oblizivaju se ko vukovi. Ali kad ja naiđem sa Hanumom, bu, šta li ovo? Babaroga. Znači prži. I ja volim da budem normalan nisam da se za mnom ljudi ne okreću. Uđeš u avion, moraš ponijeti čoveče s dijetu u, u rusaku. Odmah svi gledaju koliki je rusak, je li u njemu tri kile eksploziva ili šest? Koliko će aviona odletit kad rokni. A bibi, ja sam normalan insan, musliman, kad hodam, Allaha mi svevišnjeg pazim da mrava ne zgazim. Allaha mi, kad vidim mrava i ako mogu da ga zaobiđim, zaobiđim ga. Prži, meni je to nezgodno, ali Kaže Allah poslanik ali salatu lati u hadisu, ashabima, znajte da ti koji tada budu držali tu žeravicu, imat će nagradu 50 od vas. Allahu akbar. 50 ashaba. U drugom vjerodostojnom hadisu poslaniji kaže kada bi, kaže, neko od generacija budućih udjelio kao brdo Uhud zlata. Uhud kao igman. Ne može, kaže, dostići pregršt šta su udjelili moji ashabi. Ashabi su velika generacija, ali znajući kakva će iskušenja doći, poslanik kaže, ko se tada strpi, on će, kaže, imati nagradu 50 orici ashaba. Allahu akbar. Zato je bitno govoriti o ovoj tematici. Također od napomina jeste, braću moja draga, dijela na Dunjalku se vrednuju po završnici. Kao što mi znamo, da Allah oprosti koji je gledao utakmicu, ja nisam. Ali Može biti 0-0 do 90 minuta. I kaže sudija, još imaju dvije minute produžetaka i ovi dadnu go u 91. minuti i pobjedili. Tako i naš dunjalučki život se tako vrednuje. Onako kako umriješ, potom je se vrednuje čovjekov život. Kaže Allah poslanik, innamel a'al malu bil tim dijela se vrednuju po završnicama. Ok, ja znam ko što nas ima ovdje puno na dersu, toliko an, anamo njih ima. I sad odmah ima, eh, ekstra, budi 60 godina u jarku, i zadnja tri dana isukćeš tespih, zikriš, pokaješ se mahramu na glavu i u džennet. Jest, samo kada bi znali kada će ta tri dana doći. Pošto ne zna niko kada će umrijeti, najbolji način da garantuje sebi ili da pokuša sebi pripremiti dobru završnicu jeste da bude kontinuirano pokuran. Hamad ibn Seleme, šejh od imama Ebu Hanife, toliko je bio pobožan. Kažu kada bi Hamad ibn Selemi sutra rekao, sutra umireš. Kaže, on u svoj život nije mogao pridodati ništa novo od ibadeta. Ništa. Kažeš mu, šta misliš da nama neko sad rekne sutra ćeš umrijeti? A mislite bil gledali sinoć Atletico i Real? Ne bi Allaha mi, ja vam garantujem, nikom je pao, ne bi na pamet. Proklinjao bi i ko što proklinješ Ebu Leheba. E, ja. Ali Habibi, sad pošto su nama otvorene opcije, živit ću ja ako nuha alihi selam, ja sam prvi iz ovog umeta koji će 950 godina živiti. I polako laganini. Hamad ibn Seleme kaže, sutra ćeš umrijeti. Kaže, ništa, ja, u mene 24 sata popunjeno. Kod nas 24 sata prazno. Znači, braćo moja draga, pripremati se za završnicu, a jedini i najbolji način jeste biti kontinuirano spreman. Vidjeli ste, govorit ćemo kratko o tome, pošto mnogi su o tome govorili, neki pametno, neki nepametno, o poplavama. Vidjeli ste kako čovjek noći ima i blaga i metka i auta i kuća, osvani nima ništa. To je život. To je život, to je stvarnost Dunjaluka. Ja sam gledao na jedan videoklip, ne veselim se, sada šta možemo urat, treba tim ljudima pomoć. Kad čovjek kaže, pade kuća, kaže, ode mi sve. Ode ti sve ako si obožavao tu kuću. Kada si je zida uči jezana, ti se ne odazoveš. Tada ti je otišlo sve, jer si u nju uložio sve. Ali, ako si musliman, tebi najskuplja stvar je u srcu, u imanu. Što kaže Ibnu Tejmije, šta mi mogu moji neprijatelji? Stave me, kaže, u zatvor, ja u itikafu, osamio se s Allahom. Protjeraju me, ja, kaže, u turizmu. Zato kaže što je moj iman u mome srcu. To je najskuplji. Dunjaluka je bilo i odlazi i dolazi. Poplave će nositi i donositi. Ali bitno je da imaš iman. Bitno je da paziš na svoje srce. I zato kažem, braćo moja draga, čovjek treba da pazi, da se priprema za završnicu, za koju ne zna kada će biti. I predzadnja stvar, Allah poslanik ali se letu u selam u vjerodostojnom hadisu, govorići o predznacima sudnjeg dana, nagovijestio je, kaže, وَتَظْهَرُ fiten Doći će vremena kada će se pojaviti smutnje. Inače poglavlje u šerijatu imate skoro u svakoj vjerodostojnoj zbirci hadisa, imate poglavlje koji se zove poglavlje smutnji. Veliko pravilo, mi ne možemo kazati ovaj hadis je poslanik rekao odnosi se na ovaj dan, ne. Ali mi kažemo, pretpostavljamo da se odnosi na to vrijeme. Mi kažemo, pretpostavljamo da su sada nastupila teška vremena, možda će doći i teža. Pogledajte samo nekoliko faktora koji pokazuju u kakvom halu mi živimo. Vi to svi vidite, ali samo da neki koji misle da mi ne vidimo, da smo čoravi, da im kažemo da znamo. Živimo u vremenu kao nikada do sada historijski da su uspjeli mediji i oni koji u tu stranu pušu da ljudima istinu prikažu neistinom, a neistinu istinom. Jeste li ikada čuli, a ja jesam puno puta, koliko je roditelja koji se bune kada njihova čerka hoće da nosi mahramu. Roditelj se buni. Uvijek historijski je bio ponos da u nekoj familiji ima bula, da je pokrivena. Sada je Belaj ako ima u toj kući pokrivena i prvi koji prijeti da će joj skinti mahramu je njen babo. Babo, Allah te uputio, džet je mozak. Džet je, i kaže on još musliman, koji musliman bolan? Taj islam obisi mačku, ore, pigne ga nosa po vaščašćih 16 dana. Musliman kaže čerci ne smiješ nositi mahramu. Allah ti višni, koji je to islam? Ali zato što njega bombarduju, neprestano ga bombarduju, ako se pokrije, to ti je Habibi Vehabika. I on siroma. A ovo, da ide svaku noć u diskoteku sa momkom. To je, to je civilizacija. Da nosi minić koji je šest cenata najduži. Imate se kraće opcije. To ništa. To je ekstra. Vambračno dijete. Sad, vjerujte, znači sad normalna stvar, djevojka se udaje pred njom stomak ovoliki. Rodla dijete za iz dana. Sad to su Turbo djeca, Habibi, to koji inkubator? To se proizvodi za mjesec dana dijete. Prija jedna uda se, pa četiri godine čeka dijete. Sad, Habibi, ko jaje, sam staviš kočku, hop, ispada. Idemo. Ženeće, udala se, stomak pred njom do zubi, što narod kaže. E, ta nije problematična. A, ne, ne, ne. Droga. Sam kaže, nek nije na njim težim krokodili i ostalo. Ovo je lakše. A bibima nema veze, Ništa nije problem. Ali pokrivena ode u vehabije. Pustio bradu. Pošao klanjat. Pošao Bog. Pošao Allaha obožavat. To je belaj. Odakle je to došlo? Mislite samo po sebi? Nije. Nije. I zato kažem, to je smutnja, to je fitna, to je iskušenje gdje se mnogima teško snaći. Neko što bi krenuo pravim putem, treba sutra biti spreman trpiti linč. Nisu ljudi spremni na to svi. Druga smutnja u današnjem vremenu jeste korištenje nedefinisanih termina. Evo rekli smo malo prije termin vehabija. Ima li iko da zna da u nekoj enciklopediji postoji definicija vehabije. Šta je vehabija? To niko na planeti ne zna. Kao što niko ne zna definicija mrakaču i babarogu. To je nešto čega se trebaš bojati koji ne postoji. Sine, tamo je u mraku babaroga i mrakače. Sina, strah, umra, kuć, nema babarogi. Ovo je sine vehabija. Zbog čega? Zbog brade. Pa ja sam na tu božiji poslanika, ja sam na sunnetu Ebu Hanife. Ebu Hanife u bradu. Žena pokrivena. Pa zar nisu žene Božje i poslanika bile pokrivene? Zar, iako ćemo to spomenuti malo poslije, u zadnjih 50 godina po Sarajevu je bilo normalno da žene nose nikabe, da nose mahrame, da ljudi nose fesove, da imaju brade. To je bilo normalno. I sad odjednom je to nenormalno. To su ti nedefinisani pojmovi vehabija. Dobro, definišite, ja ne želim da to budim. Kažite mi šta je to da ja mogu reći nisam tu. Nema to, ne postoji to. Ali to je zastava sa kojom mašiš kad god ti zatreba. Ja ne želim da opravdam ako neko ko ima bradu napravi loš postupak. Ali on ima ime i prezime, ima svoju adresu, ima državu i grad. Ako neko polupljan izvuče Kalašnikov iz Rusaka i počne pucat po ambasadi, nemoj mene stavljati sa njim u istu ekipu. To što imamo zajedničku samo jednu stvar, bradu, ne znači da isto razmišljamo. Kada bi mi tako gledali svijet, jedan doktor uzeo mito, mi kažemo ne velja cijela bolnica. Jedan policajac uzeo mito, ne veljaju svi policajci. Nema veći nepravdi. Isto tako je nepravda. Ako jedan čovjek s bradom napravi prekršaj, kazat svi su isti. Nisu. Ali je to, braćo moja draga, ciljano. Ciljano da bi se omladila odvukla od Islama. Jer Islam je prosperitet. Kome ćeš sutra prodavat minjake? Kome ćeš sutra drogu prodavat? Kome ćeš sutra alkohol prodavat ako ti oni budu normalni? A, neka i onda, nek se drogiraju, neka idu u kafiće, neka i tako dalje. Drugi termin kojeg zloupotrebljavaju mnogi ovo je sad iz vjerskih krugova. Nažalost, imamo zloupotrebu termina u svjetovnom pogledu i u vjerskom. Termin koji nema granica, rasteže se ko buble duble, kako god hoćeš. Možeš balom napuhat koliki hoćeš. Tradicija, termin. Habibi, šta god ti zafali u džepu od dokaza, samo izvučeš džoker, tradicija. More li more? Što more? Tradicija. Ne mere, što ne mere? Tradicija. I završeno. Nema dalje nakon tradicije, ne smiješ ništa pitat, odeš odmah u kufr. Čekaj ba. Kažem ja, ba dobro, hajmo malo ljudba, pokušat precizirati tu, tu tradiciju. Pa zar nije nam tradicija pre 50 godina imamo video snimke u Sarajevu nikab, u Sarajevu brada. E, nećemo tu tradiciju mrga. Pa dobro, sad si cijelo vrijeme puna ti usta tradicije volka. Au, tradicija, au. Hajmo u tradiciju, Allah te uputio. I nećemo, kaže, tu tradiciju. Ta, ta nije dobra tradicija. Pa gdje mrga da vidimo da koja valja, koja ne velja. Ma ne znaš ti, kaže, vi ste rehabije glupi, ne znate ništa. Nije problem u meni, Habibi, problem je u tebi što si bolestan, što si nepismen, neko ti dao mikrofon da pričaš, ovdje ne znaš tumačiti. Tradicija, au, tradicija, au. Hoćemo se vraćati na tradiciju, hoćemo se vraćati na mezhebe. Daj da donesemo 20 knjiga hanefijskog mezheba. Problem je nikad nisi vidio hanefijski mezheb i onda pričaš o hanefijskom mezhebu. Nikad nema utemeljenja u vjeri. Kako nema utemeljenja u svakoj knjigi hanefijskog mezheba ima nikab, propis nikaba. I sad doveden nikab iz Saudijske Arabije. Ali je lako zato što on dođe na televiziju, njega snime i neće niko poslije zont nekoga normalnog da to pobije. Ne, sjedi ti u BKC-u, a ovaj će pričati na TV-u. svakom slučaju, to, braćo moja draga, je uzrokovalo smutnju. Da je se ljudima teško više opredijeli. Gdje sam? Šta sam? On dođe tamo, čovjek autoritet, ima diploma, on je njih naredio od ovdje tam do onog zida. Dr, mr, fr, nema više, ja ne znam te više ni titule dokle ima više. I onda kad on lapi mikrofon, kad on počne pričati o tradiciji, kad on počne pričati o vehabijama, i onda jednostavno Znači, to je uzrokovalo smutnju Allaha Da naša omladina ne smije krenuti putem čednosti, čestitosti. Ja kažem i odgovorno tvrdim da ovakvih ljudi, ne kao ja, već neko ko je pametniji od mene kao naši Safet i drugi, da su u nekim normalnim državama njima bi ljudi plaćali šta su omladine izvukli iz nemorala, iz droge, iz, iz ali kod nas jedini je to problem što ti radiš nešto što bi država trebala da radi. I niti ko daje marku i plus bombardujete. A ti radiš u korist ovog društva. Zašto nam ne nađu samo jednu stvar koja ne doliči i koja krši zakone ove državi? Ako smo tolike babaroge, pa kažite, rekli ste to i to, to je u koliziji s našom vjerom. A to što ja kažem, Bošnju moraš klanjati, pa tebi mrsko, a bi bi obisi se. To mene ne interesuje. Budi muško i reci, meni je mrsko klanjati, ali nemoj mene zvati vehabijom. I zato kažem, to je dovelo do smutnje. Dovelo je da imamo mladince koji bi krenuo pravim putem, ali društvo ga bombarduje. To je vehabizam. U tim teškim momentima, nakon što smo rekli da je čovjek stvoren, da obožaje Allah i da će biti ispitan i provjeren, nakon što smo rekli da postoji sudnji dan, nakon što smo rekli da se dijela vreduju po završnicama, to sve nam ukazuje koliko je bitno govoriti o ovoj tematici. Kako danas tu najskuplju stvar očuvati? Jer, braćo moja draga, zapamte večeras. Ne ima većeg uspjeha nego da umreš na la ilaha illallah. Da umreš na islamu. Da umreš na imanu. Da izneseš emanet do dana kad umireš. Kada umriješ. Da dotle budeš na džadi. To je najveći uspjeh Kamioni, avioni i ostali dunjalučke stvari kod Allaha ne vrijede ništa. Allah Đeršan u Kur'anu kaže Inne alledine keferu لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ a oni koji ne vjeruju kada bi cijeli dunjaluk dali i još jednom toliko da se iskupe iz vatre džehennema, to im neće biti prihvaćeno. Cijeli dunjaluk i još jednom ne prihvata se. Znači dunjaluk od Allah ne vrijedi ništa. Jedino što možeš ponijeti u kabur jeste tvoj iman. Zato treba govoriti o ovoj tematici. Kako ga sačuvati? Prži! Kako se strpiti, braćo moja draga? <clears throat> Prva stvar, mi smo o tome mnogo govorili, i svi oni koji su jednom ili dva put dolazili na ovakva sila znaju da mi non stop potenciramo te stvari. Edukacija, edukacija. Učenje. Jedan od najboljih metoda kako sačuvati iman jeste edukacija. U dva smjera. Edukacija vjerska i edukacija svjetovna. Ne može jedno bez drugog. Ne ide samo da se jednikuješ vjerski, odeš tamo u tekiju i te spih u čuraš. Ne. Musliman mora biti produktivan, mora biti koristan član društva, mora biti obrazovan, školovan, ali mora biti vjernik, mora znati svoju vjeru. Allahu poslanik je nagovijestio da će pred sudnji dan doći vrijeme kada će se rasprostraniti neznanje. I mi pretpostavljamo da je to ovo vrijeme. Pogledajte neznanja ljudi koji za sebe, evo, kaže musliman i ne da djetetu da klanja. Pa to nema na planeti veće kolizije. Neznanje. Neznanje u akidi. U vjerovanju u Allaha. Koliko smo puta navodili ovdje primjere o horoskopima, o sihribazima, o sujevjerju i mnogim drugim stvarima, hamailijama. Gdje je problem? Neznanje. Ljudi ne uči. Ljudi nemaju vremena za te stvari. Zato kažem, braću moja draga, edukacija. Edukacija u vjerskom pogledu i edukacija u svjetskom pogledu. Allah Đelšanu kaže innema jahša Allahe min ibadihi ulema Allaha se istinski boje ko? Njegovi robovi učeni. Zbog svog ilma i zbog svog znanja. Nije rekao robovi bogati, niti bijeli, niti crni, ne. Učeni. To je istinska bogobojaznost koja će čovjeka sačuvati u teškom vremenu. Zato, braćo moja draga, odvojite vremena. Odvojite vremena da naučite osnove svoje vjeri. Kao što ste odvojili i kao što odvajamo vrijeme da pogledamo atletiko i real, odvojite vremena da naučite osnove vjeri. Jer ste ovdje zbog toga da Allaha obožajete. Ne može se Allah obožavati kroz džehl kroz neznanje. Pogledajte, znači, samo poglavlje akideta, koliko je, znači, samo neispravnih ubjeđenja. Pogledajte poglavlje namaza, možeš pričati koliko hoćeš o greškama, temeljnim greškama. Kako su se ljudima nametnuli parametri da je najbitnije samo jesi li digo ruke i ispod pupka stavio ili nisi. Mimo toga nema više nikakvih pravila. A bi mi samo i ispod pupka. Gotovo, odmah si u džennetu. Ok. A što čovjek prije toga bio u WC-u, nije se očistio od mali i velike nužde, što, što smo otkrivena leđa, što mu je prozirna odjeća, mnogo, mnogo toga to niko ne govori. Isforsirala su se pitanja koja su sekundarna, sekundarna na račun velikih pitanja. Čovjek 60 godina muslima ne zna učiti u Kur'anu. Allahu dragi, koji je to islam? Mogu svati, dođe čovjek iz Amerike u 60. ovim primio islam, kaže ja ne znam učit Kur'anu. Ok. Ali čovjek, rođen musliman i živio kao takav 60 godina i nije mrga mogao naći vremena mjesec dana da sufaru prijeđe, e koji li je to islam i kolika je to ljubav prema Allahu i njegovom Kur'anu da nisi mogao odvojiti, a svake godine ideš u neum da liječiš reum i da se dole zagadiš onom zagađenom vodom punom grijeha. To je, braću moja draga, naša stvarnost. Da ne govorimo o postu, da ljudi piju tablete na suho, duhane dok poste, kaže nije to hrana, to je, to je dim koji njemu otvara vizije života i tako dalje. O kamati, o izrani, pod navodnim znacima, vehabije su prve koji su izmislili termin halal meso. Otvorite knjige Hanefijskog mezeba pa ćete vidjeti volika poglavlja propisi šerijetskog klanja životinja. U svim anefijskim knjigama je uvjet kako se kolje, hoće se kazati bismillah, može li se piti, svi to. Ali vi ste jedini problematični, sam vi pitate jel halal meso. I tako kamion drugih stvari. Samo vi kada se ženite pitate staratelja može li se ženiti, mimo toga svi uzimaju džuturije i nakon niko ništa ne pita. Neznanje, neznanje, neznanje. mu lijeka osim šta? Učenjem, čitanjem, edukacijom, sjedenjem na koljenima. Također, braću moja draga, od najbitnijih stvari koje treba čitati jeste Kur'an i sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Koliko smo puta na ovakvim sjelima rekli, to je logika, Allah je stvorio insana kao svemogući stvoritelj i šta? Poslao mu knjigu po kojoj će živjeti. To mu je upustvo. Elif, la, mim, velike el kitabu, la rojbe, fi, hude lil mutaqin. Upustvo bogobojaznima. Znači, prva stvar izučavati Kur'an, izučavati sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Također, braću moja draga, jedna napomena, naročito za ovu omladinu, a i za starije. Nemojte da vas buni na putu istine to što je sada trenutno istina, hajde da kažemo, zatamljena. Manjina ljudi je na istini. Nemojte da vas to boli. Allaha mi gledajte na život optimistično, ne pesimistično, ozgor. Gledajte ovu čašu ozdol. Ako si jedini čovjek u firmi koji klanja, reci Allahu dragi, ja ne znam naći riječi zahvale da si ti mene jedino počasti u ovoj firmi da klanjam. Nemoj kazat, dragi Allahu, ja jedini klanjam u ovoj firmi. Sam sebe ubiju pojam. Kaži sebi, gospodaru, u školi jedna jedina nosi mahramu, kaži, hvala ti Allahu, da si mene odabrao, da mene voliš, da meni želiš džennet, i meni si dao da budem jedina u školi pokrivena. Valahi, to tako treba gledati. Nemoj, nemoj prilagođavati taj svoj hijab u 160 nekih verzija samo da bi se drugim dopao. Ma ne, bitno je samo da je Allah zadovoljen s tobom. Nakon toga Dunjalu će prući. Znači, braćo moja draga, nemoj da vas to boli, kreneš, jedini sam u razredu, jedini sam na fakultetu, jedini sam u gradu, jedini sam u ulici, jedini sam u familiji i tako dalje. Budi ponosan što te je Allah odabrao. To je odabir. Blago se onome koga Allah odaberi. Šta misliš da te izvukao jednog tebe u školi i kažu sutra nam dolazi Obama trebaš otići, ti samo se poselam, neš mu reći ništa. Ti bi Habibi, znači, napravio 16 mevluda i 12 hatmi. Sutra ću se sa ja Obamom vidjeti. Dodirnit ću Obamu. Allahu ekver dirnu Obamu. Ali odabrali te Habibi, ti si izvučen. A šta misliš Allah te izvuku da budeš u džennetu? Gledaj tako pozitivno na stvari. Gledaj pozitivno na stvari, nemoj gledati negativno. Budi optimista, nemoj gledati pesimistično na dešavanja oko sebe. I zato kažemo, ovo je veoma bitna stvar da čovjek ne posusta. Doće sutra taj njegov iman na, na kušnju pa će ma ja sam, Kud svi tu i mali mujo, druže Tito, mi ti se kunemo da za tobom u džehennem idemo, idemo svi za Titom. Ostavi se Tite, bolan. Idi za Muhammedom alehi salatu salamu. Njega slijedi. Njemu se pokoravaj. Ostavi se naših dala, oprosti nekih glupi izjava ku svi tu i mali mujo. Svi kaže na ekskurziju ti jedini ne ideš. Svi na matursko ti ona jedina ne ideš. Ne idem, da čast mi je da ne idem. Da vam pojasnim zašto ne idem. Znači budite ponosni na to što vas je Allah odabrao. Allaha mi, da le pršaš da, da znači ne možeš nogama dodirnuti zemlju od dragosti što te Allah odabrao. Koliko je ljudi preko okeana koji svakodnevno umiru u kufru i samim tim su sebi zapečatili svoju budućnost, čitav, čitava vječnost u džehennemu. Tebe Allah izdvojio i kaže, e eh, ti, evo ti prilika, idi ka džennetu. I onda osjetiš slabost, onda se osjetiš drugorazredni insan. Ne, i onda kada budu u tebe u avionu gledali, uđeš u poštu da platiš račun odjednom, svi se ono smiju, ti ulaziš. Šta je va ljudi, šta je bilo, da nije grom gdje gruhnu? Pa ti si gori od groma čoveče, kućeš tu. To boli, svakako da boli, jer mi ne želimo da budemo dežurni krivci, kad god kom je zafali neki dokaza, gruha i vehabije su. Ne želimo, mi smo narod od našeg soja, od našeg naroda. Svojom krvlju smo branili ovu državu i hoćemo da u njoj normalno živimo. Ali nam to neko osporava svakako. Ali nemoj da posustaš. Nemoj da posustaš. Poslanik Alihi se nam je bio bolji i od mene i od tebe stotinu puta, pa je morao napustiti Meku, zato što je bio više nije mogao izdržati i Allah mu je naredio da ide u Medinu. Ako je on mogao to raditi, zašto mi ne možemo? U smislu zašto ne možemo saburati i trpiti. Zato kažem, braću moja draga, nemojte se iznenaditi. Zbog manjine je ljudi na istini. Istina se ne gleda po ljudima, ljudi se vrednuju po istini. To zapamti. Ljudi se vrednuju po istini, ne istina po ljudima. Svi kaže idu na dovište, ti jedini najveći musliman. Da, ne idim. Pogledajte, ovo je još jedan taj, taj šareni, šarena laga, taj termin dovište. Kako to fino zvu? Dovište, dova, dovište. Upakuj ga samo Habibi, fino mašnicu mu gore sveži i to je to. Dobro, Mrki, šta je to dovište? Hajde ti vi nama resite šta je dovište. Pa kaže, imaš samo dvije opcije, da kažu tu se može dovit. Habibi, onda ta vjera naša, znaš kako skučena. Letiš u Boeingu gore, moraš se spustiti na Evatovcu da bi dovio. Ne, Habibi, hvala Allah, doviđe god hoćeš. Toliko je vjera jednostavna. U kamionu, u avionu, ležeći, spavajući, hodajući, plivajući, dovi Allah kad hoćeš. Nije, kaže, to dovište. Dovište tu se dove primaju, jer je tu bio neki čuveni hađi dedo koji je tako, tako napetljati sto nekih predaja koji nemaju nikakve osnove mi kažemo da bi se za određenu stvar moglo reći da se tu dova prima, moraš imati dokaz iz Kur'ana i sunneta. E, Aj, to je kod vas vehabija, kod nas je tradicija. Znači, braću moja draga, termini. U svakom slučaju, treći način kako se sačuvati jeste samo nadogradnjeno što smo rekli, život sa Kur'anom. Kur'an je Allahami. Kur'an je Allahami jedini način da budeš sretan. Ja sam sretu ljudi i bogati i siromašni. Vjerujte, sreća se ne može kupiti i metkom. Ne može se kupiti i metkom. Sreća se može postići samo Kur'anom. Može se postići obožavajući Allaha, živeći sa Kur'anom. Zato u ovom turbo životu odvojite u svom životnom nekom znači programu, odvojite 10-15 minuta, čitajte Kur'an. Razmišljajte o Kur'anu, o njegovim poukama, o njegovim porukama. Pogledaj šta je proživio Musa Selam. Šta je proživio Jusuf Selam Prodavali ga na pijaci. Jel tebi iko išta rekao? Jel ti kad iko, ajde kažemo, šamar udario? Jel te neko pljunu? To što u tebe ukazuju, pokazuju prstom još je dobro. Jusuf selam na pijaci prodali. Bio u zatvoru. Po nekim navodnim znacima ponižen. Ali nije mu'min ponižen nigdje. Jusuf došao u zatvor prvo onima što je rekao, obožavajte Allaha. Mu'min gdje god dođe, ja jedne prilike nešto da reknem, iako to ne treba ni spominjati, pogotovo što vi naše dersove gledaju te sve neke obaveštajne službe, mjesto da ganjaju rotne zločince, nas prati. Ali nek prati, ne bi Allah dao da se i oni krenu pravim putem. Ja jedne prilike sam neđe ušao u ta mjesta, neko iz ove zatvor, neko ovako, neko onako. Kad su me ljudi ugledali, kaže, elhamdulillah, evo došao nam, ko će nam teraviju klanjati? Hamdulillah, gdje god si, momin, gdje god dođe, momin koristi. Gdje god da dođeš, momin koristi. Ti nosiš sa sobom iman bolan. Odgajaj se Kur'anom. Vidi šta je prošao Musa, alihi selam. Šta je prošao Ibrahim, alihi selam. Bačen u vatru. Pogledaj njegovog oslonca na Allaha. Čitaj tako Kur'an, razmišljaj. Nemoj da ti bude samo dao, kaže, hatmu. Šta znači dao hatmu? Jesi li o jednom ajetu razmislio? Pričao sam vam onaj događaj jednog šeha, Nasir Omer, poznati šejh koji puno pažnje posvećuje Kur'anu. Kaže, došao mi je čovjek iz Kur'ana i kaže, gotovo, puko mi je brak, ne mogu više. Šeh, imaš nikakav savjet? Kaže, imam, kako ne? Samo uzmi, kaže, Kur'an i čitaj s razmišljanjem. Allah mi kaže, nije prošlo par dana, čovjek zove, kaže, šejh, ja sam hafiz Kur'ana, promijenio si mi svojim savjetom život. Nestali su problemi u mojoj porodici. Kur'an, život sa Kur'anom. Zato, braću moja u teškim vremenima živite sa Kur'anom, pogotovo sa zadnjih pet džuzeva Kur'ana koji su objavljeni u Meki, onog momenta kada su muslimani bili manjina, kada su bili potlačeni, kada su bili iskušavani, tada im je Allah objavljivao te ajete da bi ih učvrstio. Proživljenje, sudnji dan, strpljenje i tako dalje. Družite se sa Kur'anom Allaha i sve više, to vam je puno bolje od Facebooka i ostali šeitanluka. Također, braću moja draga, u ovim teškim vremenima, jedno od najboljih oružja, o tome smo govorili ovdje duže, zato ovi načine skraćujemo, dova. Vezujte svoje srce u ovim teškim vremenima za Allaha. Ustani bolan, ustani u zadnjoj trećini noći. Abdesti, klanjaj dva rekiata i svoje čelo. Najljepši dio svoga tijela spusti na zemlju. Spusti ga u prašinu. Ponizi ga svome gospodaru da on vidi koliko ti žudiš za njegovim zadovoljstvom pa mu dole zaplači. I njemu kaži da imaš problema sa roditeljima, sa komšijama, sa mužem, sa djetetom i tako dalje. Njemu svoje probleme kaži. Kao Jakub alaihi salatu wasalam, innama ešku bethi wa huzni ila Allah. Ja, kaže, svoje probleme Allahu kazujem. Njemu došli kažu Jusufa pojo vuk. Uzeli oni Jusufovu košulju, zaklali ovcu i toliko bili, hajde kažemo, Kratkovidni, namazali ovcom, ovcinom krvlju košulju. Ali čitava košulja. Kažu, evo Jusufa pojeo vuk. Kaže Jakub, ali selam, kako ga je pojeo Vuk, jel to Vuk zna fino skint košulju, da, pošto tada bilo malo košulja, pa veli, evo vam košulja, ja ću Jusufa pojest. On odmah to da je to mučka, Habibi. Ali šta ćeš, aj sa deset ljudi ubijedi da je to laž. Kaže, innema ašku befi wa huzni ila Allah. Ja svoju tugu i bol Allahu kazujem. Ustani i Allahu svoj bol kaži. Allahu svoje probleme kazuj. Allahu poslanik alaihi salatu I iako je bio najodabraniji Allahu rob, džennet mu garantovan i to najveći stepen u džennetu, najčešći. Pazite, Najčešće je dovio, o ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce na putu Islama. Ako je on to dovio, pa gdje smo mi, Allahu Ekbar? Trebamo na svakoj seđdi, na svakom namazu Allahu doviti. Pogledajte ovih turbulencija koji smo malo prije spomenuli. Čovjek treba da se vezuje za Allaha. Za onoga u čijim rukama je uputa. U čijim rukama je ključ dženneta i džehennema. Zato, braćo moja drago, u ovim teškim vremenima svoja srca vezujte za Allaha. Njemu probleme kazujte. Tražite vremena, zadnja trećina noći, između ezana i kameta, plačite Allahu. Njemu svoje brige kazujte. Također, braćo moja draga, od tih stvari kako ćemo ojačati svoj iman jeste i badetom. Ovo je vrijeme sada, vidite, kada su ljudi zauzeti, hajde da kažemo razno raznim tim stvarima internet, Facebook i ostali, hajde da kažemo, nove stvari. Allahu poslanik znao je da će doći ta vremena pa kaže El ibadetu fil fiteni Ibadet u periodu fitnije kao hijra prema meni. Znači kada nastupi vremena smutnje, tada povećaj ibadet. Okupiraj svoju dušu ibadetom. Zašto? Jer ako ti dušu ne zaposliš i badetom, znaj da će ona tebe zaposliti minimalno nečim što je muba. Ali ko danas radi muba taj ti najpobožniji na planeti. Zaposlit će tebe duša haramom. Zato nemoj joj puštati takozvani cugle. Onog momenta kad ti njoj popustiš cugle, znaj da će ona tebi znači dati nešto što nije dobro. Zato u ovim vremenu fitnije i smutnije iskušenja, Povećajte badet u njegovoj široj viziji. Ne samo, ajde da kažemo namaz, ali prvenstveno i namaz, i post, i učenje Kur'ana, obilazak rodbine, obilazak bolesnika, sadaka, evo sada prilika dole, pomaganje bratu muslimanu u nevolji, da odeš ciljem ciljem badeta da se zaokupiraš sa hajli stvarima, da pozivaš ljude u islam, da radiš nešto što je hajr. Time, braće moja draga, Allah poslanik je najbolji pedagog pa nam je dao ovaj savjet. Kaže u vremenu fitni povećati ibadet. Zato, braću moja draga, pokušajte što viši, što više svoju dušu odgojiti u ibadetu. Pogotovo za omladinu, pazite, pazite, tako mi Allah daje vam savjet koji dajem svome djetetu, pazite s kime se družite. Naročito studenti koji dođu izvan Sarajeva u Sarajevo, po studentskim domovima, po zajedničkim stanovima, dođe nam dosta lijepe djeci iz lijepih porodica i uleti ovdje samo u sistem i završena stvar. Ar ređulu ala dini halilihi fel ahadukum meni halil. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Kaže, pazi s kime ćeš prijateljovat. I u ovom negativnom smislu. Jel te zove da ideš na drogiranje. sela male bibi. Jel te zove u kafanu? Jel te zove ovdje? Ili te zove u džanju? Ili te zove u čednost? Ili te zove u moralnost? Ili te zove na namaz? Imate i ovi što su e, lijevo skrenuli, pa te zove samo da nosaš rusake pune eksploziva i tako dalje. I ti bježi dalje od njih, što, što dalje od njih, sve, sve si bliži Allahu te barke ta'ala. Jer oni imaju viris, viruse koje Alija radijallahu ta'ala nije mogao iz, izliječiti, niti tada izmišljen za njih antivirus. Bježi od njih što, znači dalje od njih sve se bliže Allahu. Čuvajte se s kime se družite, s kime svoje vrijeme provodite. Uzmite jedno veliko pravilo. Insan čije druženje te ne približava Allahu i koji te ne popravlja moralno, nije dobar prijatelj. Samo onaj insan koji te postiče, a Bibi jesi klanjao saba, jesi li klanjao ikindiju, hajmo ne predavanje, nemoj varat, nemoj duhanit, nemoj... To je pravi brat i to je pravi drug. Sve mimo toga zaboravi. Također, braćo moja draga i cijene sestre, od stvari koje će nam ako Bog da ojačati iman jeste da druge ljude pozivamo onome na čemu smo mi. Ja sam to rekao i eto, hvala Allahu, dosta je se ta, ajde da kažemo, ideja proširila. Mi smo najveći problem napravili onog momenta kada smo se distancirali, kada smo pustili da nas drugi pozivaju. Ne. Mi treba da budemo ponosni da mi pozivamo. Da ne budemo da se osjećamo drugorazredni u našoj državi. Ne. Da mi druge pozivamo u hajr. Tada si ti sebi u jednu ruku zagarantovao uspjeh. Ali kada ti staniš, kada pustiš, kada si indolentan, kada tebe ljudi pozivaju, pitanje je dana kada ćeš samo popustiti. Zato pozivajte. A da ne govorimo o vrijednosti pozivanja. Najveća je vrijednost što to tebi daje snagu, ali isto tako koliko su samo ahiretske nagrade velike za insana koji poziva ljude. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže Ali radijallahu ta'ala da Allah uputi tvojim sebevom jednog čovjeka bolje ti je nego blago crvenih djeva. Znači potrudi se da Allah tvojim sebebom jednog insana okreni i napravi put. Sve što bude radio, ti ćeš imati za tu sevap. Sve što bude i baditio, i zikrio, i klanjao, i postio, imat ćeš za to sevap. Zato se potrudi, a samim tim i sebi u jednu ruku stvaraš garanciju da ćeš ustrajati i opstati. Također, braćo moja draga i ciljni sestre, od savjeta veoma bitni jeste da moramo u ovim teškim vremenima se okupljati oko učenih ljudi učeni ljudi i njima je se teško u ovim vremenima termina i, ajde da kažem, ostali iskušenja znači Moramo se okupljati oko učenih ljudi, ali pravih učenih ljudi. Nije samo diploma pokazatelj znanja. Imate ljudi koji imaju diploma, ali je to da Allah oprosti, znači, sve i svašta. Kako prepoznati pravog učenjaka? Prva i najbolja, prvi i najbolji pokazatelj jeste da čovjek radi po onome što zna. Da radi po onome što zna. Ne čuješ čovjeka danas poziva, sutra vidiš radi obrnuto. Ne. Pravi ilm, pravo znanje daje plod da taj koji poziva prvi to radi. Dođeš kod nas čovjek vajzi, ruči, beu, beu, hau, mau i sutra ga vidiš, on, ne radi to. A vi mi da je to valjalo, ti bi to prvi radio. Ne. Prvo da vidimo koliko se ponašaš. Nakon toga da uzimamo znanje od ljudi koji se pozivaju na prve generacije. Dođe ti čovjek i kaže, počne vajziti to javno, njega ga stid. Mi zamjerimo Ebu Bekru, mi zamjerimo Omeru, mi zamjerimo Osmanu. zadojen šiitskom propagandom, znači takvog čovjeka 160 crveni iksova na njega i voz. Znači, znanje koje se uzima je znanje od ljudi koji se pozivaju na selefu, na salih, na prve generacije. Koji se pozivaju na Kur'an i sunnet, a ne samo tradicija. Šta god ti fali, daj kesicu hutni u tradiciju. Ustavi se tradiciji. Daj nam šta je rekao Kur'an, šta je rekao sunnet, šta su rekli mezhebi. To su pokazatelji alima. Koji kaže, kad priča ovjeri rekao je Allah, ne kaže, rekao je neki dnevni časopis. Rekao je Allah, rekao je poslanik. Da vam kažem, samo da ne ostanemo kratki, nemoj da mislite da u šerijatu nešto nema što se zove tradicija. O tome Ulema piše knjige, el urf. Ali prvi uvjet da bi se radilo po tradiciji jeste da nije u koliziji sa vjerom. U nas je najstariji izvor vjere urf. Samo šta je po običaju, a Bibi ne gledaju uopšte šta je ispod toga. Ne može tako. I zato kažem, braću moja draga, okupljanje oko ljudi koji su svoje znanje učili kod ulemi. Koji su svoje znanje sticali na koljenima, koji kada pričaju kažu rekao je Allah, rekao je poslanik, alihi salatu wasalam. To je znanje. A tamo da mi grčku filozofiju donosiš i prevodiš, ostavi se toga mrki, ja nemam vremena za to. Također, braću moja draga, čuvajte se ovim vremenima E, ajde da kažemo, pocijepanosti. Gledajte da ne budete sami. Imate ljudi, kaže, slušaj, jedini sam ja na planeti ovdje, ima još jedan dole u jednom selu, u šumi, ima jedan gore isto možda u Beću, nas trojca smo jedini na planeti muslimani. Ovo ostalo, to je sve kufr, širk, tagut, novotarije, bidati. Nema šta ti, ne, on ne zna ti termina. Znači, braćo moja draga, čuvajte se, čuvajte se, e, pojedinačnih strelaca, budite u džematu, budite zajedno. Vuk krade ovcu koja se osamila. Kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, imajte svoju grupu ljudi koji će vas potpomagati na istini. Jer insan, naročito danas, u ovim teškim vremenima, veoma je teško da opstani. Zato kao prijatelj, s prijateljem, inšala, mnogo je lakšije. Braću moja draga, moramo privoditi kraju ovo naše druženje. Pred kraj, Čovjek treba kada mu dođu ti teški momenti da se sjeti nagrade koju su malo prije spomenuli 50 ashaba. Kada god ti dođu teški momenti, samo se sjeti te nagrade i sjeti se šta su ljudi žrtvovali da je Islam došao do nas. Znate li da je većina ashaba ukopana izvan Medini? Zašto? Zato što su shvatili koliko treba raditi. Šta su trpili? Šta je trpio Bilal radi Allahu anhu u Mekki? Da su mu kamen na njegovim prsima razbijali, ali ahadun ahad, samo ahad. Nije i to poljulalo. Tako i mi, braću moja draga, da se sjetimo šta je prodevero poslanika alihi salatu wasalam. Šta su deverali ashabi? Koliko truda su uložili da su zastavu islama donijeli do Sarajeva? Da se ne igramo sa tim emanetom. Da mi nastavimo hrabro držati taj bajrak. Da se ne poigrajemo sa tim emanetom. Ja imam namjeru, molim Allah samo da me poživi, da održimo jedno predavanje na temu hoće li nam halaliti mladi muslimani. Pogledajte samo one knjige koje o njima govore šta su ljudi pretrpjeli. Wallahi, najčudnija stvar mi u svemu kako su ljudi izdržali toliku patnju. Da niko progovorio nije, da niko nije vjeru izdo. I onda Bošnjo proda sve i ode na Čevljanoviće, ode na Koride, ode na koncerte muzike, hoće li nam halaliti mladi muslimani, s pravom se trebamo pitati. Koji su u vrijeme komunizma podigli riječ Allahami, tada su trebali biti lavovi. To je trebao čovjek da bude lav, sa 18 godina su ubijani, ali su imali srca, vallahi, da čovjek ne nađe, ne može naći riječ da ih opiši. Hoće li nam ti ljudi halaliti? Jer su oni zasijali ovu klicu koju mi danas ovdje imamo. Oni su je Allahami zasijali. Hoće li nam halaliti što se igramo ovako sa emanetom? Zato, braću moja draga i cijene i sestre, da nastavimo nositi emanet kako treba. U ovim teškim vremenima, braću moja draga, čuvajte svoj jezik. U vremenima smutnje vatra već gori. Samo jedna riječ može plamen povećati mnogo. Sada živimo u kojem životu? Virtuelnom. Sjedni mrki za laptop, on je muško, nadje sebi ime Fatima. Fatima je žensko, ona sebi nadije muđahid na Allahovom putu. E, i sad njih dvoje počinju ašikova. Gdje si Muki, evo me. Gdje si Fate, bil se udala gore, dole, tamo, vam. I onda on njoj počne vajzit. Taj daja nafik. ovaj je čafir, ovaj je licemjer. Rejs, Allah ga ovako, Allah ga nako, Allah ga ozdur, Allah ga Ovaj hođa, onaj pop, ovaj lopov, onaj... Habibi, svaki harf koji klikneš, doće na sudnji dan. Iqara kitabek. Doće ti se na sudnji dan onaj tvoj profil i kažu, de ti nama malo lavica na Allahovom putu, gdje nam malo pročitaj kako si ti lako bimbaza u na osta. Ma to su licemiri, to su munafici, to su čafiri, to su... A, pazite, Danas su otvorena vrata da moraš lupat. Kakav Maksim po diviziji? Ti si za Maksima prostigo si ga 90 puta. Na sudnjem danu, Habibi, za svaki har ćeš odgovarat. Hoćeš Allah. Nemoj da ti budeš od onih koji doljevaju vatru. Kaže Safet, najveći, kaže, buntovnik i najveći rušitelj Davi. Ne mogu da vjerujem da ima, znači Allaha mi svevišnjeg, njemu reći da je krava da je vo, da je medo, da je uvrijedio si sve medvide i grizlije i polarne i sve živo si uvrijedio. To ne bi medvid mogu reći. Čovjek koji je sam svoj život i metak i porodcu žrtvo na Allahom putu, kaže najveći rušitelj davi. Ne znam Allah mi kako smije na planeti Allahovoj hodat. Da ga zemlja ne proguta kao što je gutala prije njega nasilnike. Čuvajte se, braćo, lako je, lako je brbljat ali će doći vrijeme kad će čovjek biti pitan za to. Naročito u vremenu smutnje. Boži poslanik kaže kada dođe vrijeme smutnje, Onaj kaže koji sjedi bolji od onoga ko stoji, onaj ko stoji bolji od onoga koji ide, onaj koji ide bolji od onoga koji trči. Hoće da ti kaže budi miran u vremenu smutnje. Kada su poslanika pitali kaže šta je i kako se sačuvati kaže u kući sjedi. Plači nad svojim grijesima. Kakvi njegovi grijesi da on plaće nad grijesima? On ti samo čeka da ga provuku, kaže sutra idete gospodine u džennet. On je kupio kartu za džennet. On nema grijeha, nepogrešivi i nepopravljivi. Zato kažem, braćo moja draga, čuvajte se, čuvajte svoj jezik. Čuvajte svoj jezik da ne uvrijedite. Prođe pored njega insan plaćenik, vehabija. Ne kažem ja da su takozvani vehabija Allahove evlije, ali možda dirneš Allahovog evliju. Kaže Allah poslanik u hadisu Buharije, men ada li walijen faqad azentuhu bil harb, ako dirne u mog evliju, ja sam mu rat objavio. Sa Allahom ratovat. Možda si dirnu, ne diraj, bolan, ko te tegli, bolan, sto šetana iz tebe govori vehabija i plaćenik. Ja uvijek navodim tim našim ljudima primjer, bolan, Nemoj dozvoliti da neko tvoj mozak baca u kantu za smeće. Plaćenici kaže, slušaj, za nikav koji ima šest mrežica je 300 maraka. Koji ima dvije mrežice, 100 i tako dalje. Brada s odno dužini, 100, 200, 300, 400, 500 i tako dalje. A vidi, pa gdje su ti platni spiskovi, zar ne bi neki novinar pa oni su čoveče pokvareni, on bi pustio bradu veći nego Robinson Crusoe bi bio, razumiješ? Samo da dođe na taj spisak, da on njega uslika i da rekne, evo platni spisak od Vehabija, čovječe. Evo platni spisak Nikaba. Vidjeli ste da su novinarke oblačile Nikabe, kako i nikad niko nije pozvao, ajte ba vamo, evo dobit će 300 maraka. Ali Bošnjo u kojim u glavi se vodu Volovića, Vljanovića, on njemu kad rekne na televiziji pare, a vi plaćenici nema rasprave. Čuvajte se u vremenima smutnje da ne uvrijedite Allahovog evliju. Čuvajte se da ne uvrijedite Allahovog evliju. Znajte, teška su vremena. Može ti Allah, a ja nemoj da neko kaže sad, eno ga, sad oni već uvode izvode iz dženneta. Nije tako mi Allaha. Može ti Allah zbog uvrijede jednog Safeta Kuduzovića zapečatiti srce da zbog njega odeš u džehennem. Ne diraj i nemoj pričati ono što ne znaš. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, čovjek će kazati jednu riječ. Nije rekao roman, nije rekao voliki članak riječ, pa će zbog nje biti bačen u džehennem dublje od istoka do zapada. Ne igrajte se sa riječu. Riječ je opasna. Čuvajte svoj jezik. Pričaj ono što znaš, a vi ako stiru informatiku, pričaj o čipovima i pričaj o, o, o mobitelima, nemoj se petlja tamo gdje ti nije mjesto. A pogotovo ako ne znaš ni informatiku i čitav život si čuvao dvije ovce i nikad nisi mogao sačuvati, uvijek si jednu gubio. Nemoj Habibi ni u informatici ni u vjeri. Pričaj iskustva kako se čuvaju dvije ovce da ih ne izgubiš i to je to. I na kraju, braćo moje drage i ciljne sestre, zadnja i možda najbitnija stvar koja treba da nam ostane, kao što kažu Arapi, jedan govor potiskuje drugi, najbolji način čuvanja Allahovih granica u smislu opstanka imana jeste ihfazillaha Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvat. Možemo li mi čuvati Allaha koji je na aršu iznad sedam nebesa? Ne možemo. Ali ovdje se ovim hadisom kaže čuvaj Allahove granice da bi tebe Allah čuvao. Znači, hoćeš da tebe sad Allah čuva kada ti je čuvanje najpotrebnije, ti čuvaj njegove granice. Uzmite sebi jedno večeras završno pravilo, nemoj nikada svjesno kršiti Allahove granice. Čovjek koji nešto uradi nesvjesno, na njega se drugačije gleda. Ali znaš da je nešto haram, znaš da ne smiješ i to uradiš. Znaš da nešto moraš pa ne uradiš. To je problem. Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže ljudsko srce je dijelo. I kada čovjek uradi grijeh, na njega se kaže stavi jedna crna tačka. Pa ako se čovjek pokaje, kaže ta tačka se ispolira, pravi izraz, ispolira, nestane je. Ako se kaže ne pokaje, tačka po tačka srce, kaže, postane crno, pa ne razlikuje istinu od neistine. Pa je citirao, kella bel rane ala kulubihim ma kanu jeksibun, a ono što su radili od grijeha, prekrilo je njihova srca. Čuvajte se da grijesi ne preplavi vaša srca. Pa ti onda čovjek dođe dobronamjerno, ko što mi ovom našem bošnjačkom narodu, vallahi, dobronamjerno. Allah mi je svjedok. Ne volim govoriti o sebi, oni mogu, možete pošati od mene stotine dersova da nikad nisam rekao ja, ko sam ja, čoban govida. Ali Allaha mi dovim najčešće za ovaj narod da ga Allah uputi. Da krenu pravim putem, da se spase i na dunjalku i na ahiretu. Mi hoćemo da ih pozovemo u džennet, oni bježi od nas. Zašto? Braćo moja draga, naša srca su prepljena. Zašto ne kaže poplave? Te poplave su samo lampica koja se pali, rezerva je blizu. Ono nije kazna. Kazne kad dolazi od desete do okeana dole, ne može ti DNK izvat najveći univerzitet na Americi. To su kazne. Ovo je upozorenje. Vidite, nismo imali uopšte žrtava. Allah je najmilostiviji, to je milost Bošnjo. 95. se nisi okoristio. Evo sad jedan novi alarm. Pali se. Jesi li počeo klanjat? Slušaš li muziku? Koliko je sati? Gdje je mahrama? Ideš li u disko? Jel ti klisko? I tako dalje. Čuvajte, vraća Allahove granice. Nemojte, nemojte svjesno raditi ono što je haram. Srca su osjetljiva. Vidio si čovi, a bibi sva planeta, dijete drugi osnovni. Odvedeš ga na YouTube i kažeš, demrga, sam pogledaj ovu. Evo, vidiš, nje su napravili videoklip, 60 cigara šta radi plućima. Nova pluća tamo pušu, radi crvena, lijepa, ko jagoda. Za 60 cigara ovaj koda da si ga otkuho 60 puta u sagorenom ulju i takva su njegova pluća. Kažeš, hađaba, nevelja, duhan, šta ti je znaš, to je mekru, kaži. Znači, braćo moja draga, zašto? Ne može do njega doći ni naučna činjenica, kamol rekao je Allah, rekao poslanik. Pocrnilo mu srce. Nemojte, braću moja draga, da dođete na nivo da vam pocrni srce, pa ti čovjek sutra daje spas, ti se tušiš, ti u kanalizaciji, kaže, aj izađi, divni. Ne, kaže, znaš kako mi ovdje fino paše dole, e, ode malo se sad zaronka da dole skroz budem pod vodom. Idi mrki, vate, idi i ja ću to još ozgor gurniti. Čuvajte Allahove granice. Ihfazillahe jahfazk. Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. U drugom rivajetu, znaj za Allaha u blagostanju, znači Allah za tebe u teškoj situaciji. Neko od nas samo za Allaha znamo, u Zenci, kada je prošle godine počela Zenca malo samo da se trese, da Allah malo vidi, ka, sutra dan ne možeš doći u džamiju, Habibi, pune džamije, a šta je ba ovo, hođe im reko otvorno, ba pa gdje ste jučije bili ba? Hođa šuti, trese se, da Allah oprosti, ima li za nas tebi, trebali, trebali plaćati članarinu, isplatili odmah u deset godina nazad sve živo. Trese se Habibi, opameti se Allah ti dao svako dobro prije nego što te odnesu dole u, Jadransko more ribama. Opameti se prije toga, čuvaj Allahove granice, znaj za Allahu blagostanju, znači Allah za tebe u teškim momentima. Allaha svevišnjeg molim da nas učesti u ovim teškim vremenima. Molim ga tebarak wa ta'ala da nam podari ono što će nam koristiti. Molim ga subhanu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu.